Copyright Goethe Verlag München 50 languages คลิปเสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่ง एक คน व ् य क ् त ดิฉัน मैं ดิฉันและคุณ ม่ਂ ਅ ਤ ต ਤ ੂงเราทั้งสองอาੀิดโดมਂเขา โอ เขาและเธอ โออะเตโอ เขาทั้งสอง โอโด ਵ ੇผู้ชาย ผ पुरुष ผู้หญิงสตรี เด็ก บัจจาครอบครัว प รวาร์ครอบครัวของดิฉัน म ेรाปรวาร์ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ मेरा परिवार इत्थे है ดิฉันอยู่ที่นี่ मैं इत्थे हाँ คุณอยู่ที่นี่ तू इत्थे है เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ ओ इत्थे है अते ओ इत्थे है เราอยู่ที่นี่อาซีเอเทฮาคุณอยู่ที่นี่ ตุซีสาเรเอเทโฮ พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ โอซับเอเทฮัน